Հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Վսկե ղոչը Ինումա չինում մին թակավեր այնում։ Այդ թակավերին ինումա վեց տղա։ Մինը մինան հաշանք, մինը մինան օժավ։ Անցականը մին խիլավախ։ Այդ տղերքը մծանը ման, դրանց փսկվել է վախտը կյամա։ Մին օր մծ տղան հորնասմա, ահար, Թող ես քինեմ ярմրկա, տեսնամ ինչ կա, ինչ չկա։ Հարը ռազիա կենում։ Այդ տղան կինամա ярմրկա, ետ տրնալիս մթենանգյում։ Ճանապարհի մինտոն այնում, տայտան ղոնաղանգյում։ Քշերը քորայնում, ուրութանան երակնում, դուս կամ հայաթը թա իրս լվանա, բյուրդան մին իշ եղա ինգյում աշկավը։ Էլ հակորչու։ Տա գյդում չի թա ետ ինչա։ Ասմա հալբատ արևնալի դուսակյամ։ Դա իրս լվանալան յետը տոնանի մնում, տնատիրոջը հրցնում, տնատարնասմա է թակավեր են աղջիկնա։ Նա մենակ ամեն ռութանա է դուսկամ, էլ հա իթբաթինում։ Հիշքան տղեկն եկալ թավոզին ամակրասալչն հարը այդ փսծուներն ժամանակ ատվալ ասալա թա կարիք իմ աղջիկս ճարիք ձեզ կտամ ձեզ հալալ թա չէ ձեզ կտորել եմ տալու Թակավերին տղան վերետ լսումա, դեստի կինեմա էտղ չկան հորը կոշտո։ Այդ թակավերը դրան վեց օր վախտատամ, վերջին օրը տղան ճարում չի, ճարում չի, լիղ չկան։ Այդ տղին հունցու պայմանին կապալ ինդեր անոման, տանոմն սպանում։ Այդ տղին թակավեր հերը աղբերքը շատ են մտածում թա խչիկամ, խյա ետանում։ Թակավերը գյուդում ավեր մին օրիշ թակավորության մաչին մարդ են սպանալ թակավերը տարակուսումա։ Անցագնում են խելավախտ, թակավերեն երկունջի տղան Էլհաղա չանկանում հորը, որ յուրան թողի կինա յարմուրկա։ Թակավերն թակուհին թողում չն ասում են Եթեր ատղա ատղա տղանը զորավ ասմա չէ քինամում։ Այդ տղան Էլհա գոնաղանգյում է տանը, Էլհա համին այդ աղջիկանը դարդան ըտրանսպանում։ Իտի թակավորեն հենք տղեքը քինամն այդ աղջկանը դարդան կլոխնեն բադատամ։ Մնամա լոխչան կուճուր տղան։ Մինոր այդ կուճուր աղբերը կյամա հորը կոշտու հատչանքանու վր թողի քինե յարմուրկա։ Թակավորը թողում չի։ Այդ տղա շատ աղաչանքանում ասում է. «Ահա, լավլի, թող քինեմ տեսնամ աղբերքս շտեղն։ Քինամ ընդրանց յա ազատ եմ պիրիմ, յայլ ընդրանց նհդ մենտեղ մռնեմ»։ Her şat kıznumaz mağarada künümüz kini cehendemi görrü takünümüz. Sıva takı takünümüz. İttibat cağıtı takünümüz. Yesel kasem ta iski tağaçonim. Էդտղան հիշքան կարոմա վսկիա յորոնում, այն մինորը հղենում յարմուրկա։ Կինամա յարմուրկա յետտերնալիս մթնանգյում, կինամա համին էտ տոնը ղոնաղնգյում, քշերը տղկնում էքսի երկերն ռութանան տուսկամ տորնո թայրը սլվանա մին ղաշենք շափաղա աշկավինգում մինել կորչում Էդ տղան գյդում չթա արևնա արևին շող գնա գցալ թա մին թող բացածկվալ Կամատոն տանտիրոջն անա հրցնում տնատարը նաղլանում էդ լող հինչ մծ ախպորու նաղլարալ Ըտեղ է թակավորեն փուճուր տղան դաստի գլոխ հանգում, որ ուրան ախբերքը, ուրանց գլոխը ըտեղ բադատվալ։ Այդ տղան դուսակյամ կինամ թակավերեն կոշտը պայման կապում վեր 4 օրումը գճարի ընդրա աղջկանը։ Վեր ճարի նհտը փսակելու է։ Թաչը թող գլոխը կտրեն։ Ըտրանը հետը գյամա համին այդ տոնը վսկն երոնում կինամ մին զարգալու կոշտ ընդրանասում վեր մին վսկը ղոչինի վեր ինքը մաչին տղվարվե միջի գոլանել տորնը քլլի։ Հունց ասումա դիել զարգարը ղոչը շինումա Էտղան Միխելլա վսկայատամ ղոչը յորոնում քերամ։ Ետամին երկու մարդի փողատամ, որ այդ երկու մարդը այդ ղոչը այդ քաղաքեն քչոցավ մանացի։ Ինքն էլ վախտին նյամունում մեջ։ Այդ երկու մարդը այդ ղոչը սախ քչոցավ մանանացում, բրծունում, թակավերեն պալատեն կողքավը թատանին, թակավերեն ծառեքի դուսինքամ թանաշանում։ Ատրանցամինը կինամա թակավերեն ասում թա իստի իստի պենկա թակավերը դուսյակյամ այդ ղոչու բիրիլ տամ յուրան հայաթը թնաշի հտե թակավերը նախճիգը միշտ տապենտակ են մին պալատկար ընդեղ արապրում վեր ոչ մինը յուրան դսնավեջ նա մնակ յուրան պալատեն ըղճկորանցը յուրան գոլլուղչին իրես նարտեսնում ըտրանց նհետ խոսում ասում ինքը տոն չարկյամ է քանի վեր արևի նման ղաշենգար Վեր ղոչը բիրումն այդ աղջկորանցա մինը կյամա հասում քուհերմին վսկե ղոչա թողալ պիրին պալատին հայաթը վեր տեսնաս խլքդ կքինա ինքան ղաշենգա թող քզել թողի տեսնաս աղջիկը հորո խնդրումա վեր վսկե ղոչը պիրին տեսնա հարի երկու մարտին խելլա փողատամ ասում ինչ կնի վեր այդ ղոչը երկու օրավ թողեքին պալատումս Այդ երկու մարդը փողը երոնոնում, վսկը ղոչը թողում պալատումը քինամ։ Այդ ղոչը տանման թակավերը աղջիկանը տապեն տակեն պալատը։ Թակավերը աղջիկը մինչև քշերվա կսի քոնչինո, այդ ղոչին այեշու։ Ինքան ղաշանգա շինած, վեր քշերը լույս արտամ։ Այդ աղջիկը ինքան հայլ մայլ անում, վեր հաց չի օտում։ Գերակուրը մնամա։ Շատ իշիլանը յետը քոնը տանամա։ Թակավերեն տղան վսկե ոչին տորնը պեցանում, դուսկամ, թակավերեն աղջկանը բաժին հացը կերակորո օտում, էլ հանում ունում յուրան տղը։ Ուրութանը այդ աղջիկը տեսնումավեր կերակորու կավիչ, մնամա մատ մնացած թա ու կնի կրած։ Մտքը մտնումա են մենք շերը բուսը պահե, տեսնա այդ հուվա գյուղը փռնե։ Իտի էլանոմա Քերվա կեսին այդ տղան դուսակյամ թա կերակորո օդի, այդ աղջիկի օտրան տստումա։ Այդ տղան այնքան գեղեցիկ է անում, որ տստնալնի բեստան սիրը հարվումա։ Այդ աղջիկին ասումա՝ «Դու իմ սրտս հմայալս, ամա իմ հար ինձ քշ չի տալ։ Մինչև մին հարցել կա պատասխանը 10 ոչ, տալ չի։ Իմ հար վեց աղջիկան մին տեսակ շուրերում, մին տրնա դուսա ունելու ասի Վերնայ մաղջիկս, դու պիտի գիտաս, թավեր գիտացիր վեջ, էլ հա քս սպնելուա։ Ես քս դույղ կանեմ, իմ աչվնս կծրեն, դու ուտրանավ ինձ կճինանչիս, որ ես եսում լի։ Որ երկու օր անցակենում կյամն վսկը ղոչը տանում, թակավեր են տղան, պայման են օրը կյամա։ Կնամ դուս թակավեր են կոշտը։ Թակավերը հրցնում է. «Հա, ջրեցիր, թա շտեղայի մաղջիկս»։ Տղան ասում է. «Հա, ջրեցի»։ Թակավերը մնում է ըրմացած, թա այդ տղան հունցա տեղը գիտացալ։ Ասում է. «Կկարես նշանստաս»։ Թակավերն տղան ասում է. «Կկարիմ»։ Համ ասում է, համ տանում նշանստամ։ Թակավերն ասում է. «Լավ, այդ գիտացիր»։ Մեհ քեզ մին հարց կտամ, թա գիտացիր Համաղջիկիս համել թակավորությանը սկսես կտամ։ Թագիդա սիրվիչ, էլ հակս սպնականում։ Թակավորին տղան ռազիա կենում։ Այն մինորը թակավորը յուրան աղջիկանը օրիշ վեց աղջիկանը հետ լող մին տեսակ շորեր կեցած դուսապիրում պալատեն հայատը ասում կկարես գիդաս թավերնայի աղջիկս աղջիկը աչի վնը ծռումա թակավորին տղան դաստի գյուդումա տանամա դուս ցերկը օսենտինում Դրանայետը այդ թակավերը տահանց պայմանը կդարում է։ Օխտը օր, օխտը քշեր հրսան եկանում, մած հարստությունը, մած բիժինքով, աղջիկանը ճանապարհտնում դեպի այդ տղեն հայրենիքը։ Այդ տղան վեր յուրանց պալատնակյամ, ըտրա հեռնան մարուր խանումն, թազադան օխտը քշեր, օխտը օր, հրսան եկնանում, սաղ ժողովրդին կանչում, հարսին կլխեներ վսկը շախտամ։ Ըտրան այդ հարե տեղն կար կոմա թակավեր, այդեղ չկանն էլ թակուհի։